Sing procés diferent, ja que fa un parell, de fet no, tres setmanes, vam anar a la biblioteca de Torre Llobeta i allà vam agafar un munt de CDs, de fet 11 CDs, que els tinc aquí al meu costat. Els hem estat escoltant molt intensament, i hem decidit al final les quatre cançons de sempre. Però clar, ho hem fet havent d'escoltar molts discos. I ho hem fet d'una manera comuna. Eh? No, avui no hi haurà un tema de el Dani o un Javi, sinó que són temes de tots i de tots i totes, però no tots, que som quatre tios els que preparem això. Ah, i a més a més això ho vam fer amb el carnet del Ferni, gent sense saber-ho. Ferni, sí que si tornem tard música triada, com us deia, ho hem fet entre tots i ara començarem. Vam agafar, com us dic, 11, 11 discos i un d'ells que ens va agradar molt va ser un de Muchachito Bombo Infierno. Escoltarem el primer tema d'avui i el que es diu Serà Mejor. Del disc Vamos que nos vamos. A veure, no us diré sobretot, sobretot li va agradar el Dani. Però a mi personalment també em va agradar molt. I el Javi també. El Ferne, el Ferne no tant. El Ferne no li va agradar tant, però... Doncs això, anem a escoltar aquest temazo que es diu Serà mejor de Muchachito Bombo Infierno, que, vaja, no us podeu estar quiets. Això fa per ballar. Som-hi, Serà mejor. Serà mejor. de serà mejor que no me quieras más, diu, perquè clar, si m'estimes i m'estimes d'aquesta manera, doncs millor que no m'estimis, això és el que diu la cançó. I ara anem a, a escoltar una altra cançó d'un saxofonista, eh, bueno, d'un grup d'un saxofonista, però com es diu la cançó? Fer-ne, sisplau, il·lustra'ns, com es diu la cançó? Un moment que t'obro el micro. A veure, torna-hi, com es diu la cançó? El... El Timo. I de quin grup és? Mambo? Mambo Jambo, exacte. Aquest és el grup que vam escollir perquè al Ferne, com ja sabeu, li agrada molt Loquillo, li agrada molt Queen i eh, com que en aquest grup hi toca Dani Nelo, de fet ell és el líder d'aquest grup i Dani Nelo és el saxofonista, ex-saxofonista de Rebeldes, doncs així hem aconseguit que el Ferne escolti un Així doncs, anem a acostar a escoltar aquest tema que es diu El Timo del grup aconseguit que al Ferne li pugui agradar un grup nou, no sabeu la victòria que suposa per tots plegats, aquí a la penya del programa Planta Baixa, que ens il·lustri el Ferne amb grups nous. I ara seguim el programa i ho fem amb la secció literària. Com si, que ja sabeu que és un clàssic ja, home, només portem set programes, però és un clàssic. Seguirem amb el llibre de l'Eva Mor, repasso d'històries de més de 5 minuts i el conte d'avui es titula El regalo. Aleshores, jo ara procuraré posar una música de fons i mentrestant llegiré. I si els planetes s'alineen amb nosaltres, just quan acabi de llegir el conte s'acabarà la cançó. Per això dubto molt que passi. Així que, bueno, a veure si surt bé. Ho hem intentat, eh? Hem estat allà escoltant diferents versions, però és difícil. Bueno, va, encanta el regalo, Raquel. Gracias. Mentir es una causa noble, no es malo. Y aquel era el primer regalo que me hacía Raquel desde que empezamos a salir, hacía cuatro meses. ¿De verdad? me preguntó Raquel con esa mirada tan penetrante que tiene. Cuando lo vi, supe que te encantaría. Definitivamente, cuatro meses son pocos para conocer a alguien, pensé. Ese regalo un llavero con una bola de plástico multicolor colgada. ¿De dónde habría sacado eso? ¿Quién se atrevía a vender semejante desperdicio? Pero sobre todo, ¿por qué mi maravillosa novia, de cuatro meses y mirada penetrante, había deducido que me gustaría que me gustaría? Lo primero que pensé fue que tenía que guardarlo en el lugar más recóndito de la casa, donde yo nunca fuera capaz de volver a encontrarlo. Y ese, y ese era, sin lugar a dudas, cajón de ropa interior de mi abuela. Pero me pareció una falta de respeto hacia Raquel, que no hacía mi abuela, y decidí que lo llevaría al instituto al día siguiente para que viera que lo llevaba al menos una vez. Sin embargo, eso significaba que no podría relacionarme con nadie más que no fuera ella durante ese día y pasar totalmente desapercibido. Intenté perderlo accidentalmente en varias ocasiones en algún lugar del instituto, lo dejé olvidado en el vestuario de gimnasia. A media mañana lo dejé caer mientras bebía agua en la fuente del pasillo. A mediodía lo escondí en la chaqueta de rayas, pero de algún modo u otro alguien siempre lo encontraba y me lo devolvía. Enseguida he sabido que era tuyo. Estaba claro que mi intención de pasar desapercibido no había funcionado. Por la tarde, Raquel antes incluso de besarme, dirigió su penetrante mirada hacia mi bolsillo para asegurarse de que llevaba el llavero encima. Después me besó. Nunca un beso me costó tanto. Las navidades se acercaban y pasamos la tarde hablando de lo que nos gustaría que el otro nos regalara en las fiestas. Yo solo tenía claro que no quería lo que no quería, pero no me atreví a decírselo. Una novia tan maravillosa no se encuentra todos los días y una que te dure cuatro meses todavía cuando volví a casa, una vez cumplido con el deber de todo novio de enorgullecerse de cualquier regalo, por horroroso que sea, que te haga tu novia formal, me encontré con Mario, un antiguo novio de Raquel, a quien yo no tenía mucha simpatía, porque siempre presumía de que él había sido quien la había dado el primer beso. Era mi oportunidad. Me saqué el llavero del bolsillo y le dije, ten Mario, un regalo, para que veas que no me caes tan mal. Cada día me sentía mejor. Ostras, esto se lo regalé yo a Raquel. ¡Aquí es horroroso? presenta El Regalo, amb la música de Desafinado, bueno, Wave, que és una bossa nova. Ens ha quedat prou bé, mira, al final que ens ha sobrat una mica de temps. I ara tornem a la música i ho fem amb una música molt diferent, eh? Amb el millor punk i hardcore, com ja sabeu, al Javi li agrada molt aquest estil musical, però també el que hem dit és que aquest programa ho hem escollit entre tots. I el músic, els músics que escoltarem i el grup que escoltarem ha agradat molt, menys el Ferni, a tots ens ha agradat molt. El grup musical en qüestió es diu Minor Threat, són un grup de Washington DC, és a dir, la capital. Va ser una banda que només va existir durant 3 anys, del 80 al 83, i escoltarem la cançó Straight Edge, cançó que dona nom al moviment homònim, que consisteix en tenir una vida sana, sense drogues i sense alcohol i amb una alimentació vegana. Moltes la cançó del grup denuncia eh, com un moviment com el punk és un moviment en què hi ha un ús i abús de les drogues i la banda reivindica el fet de viure d'una manera sana. Però deixo de xerrar i escoltem directament la cançó que és un canvi radical el que hem estat escoltant fins ara. Straight Edge. Doncs és molt fort que hagi donat eh, nom a un moviment cultural. És ben bé que això del punk eh, és curiós. N'escoltarem una altra perquè és massa curta. Aleshores escoltarem una altra que es diu Think Again, que vol dir pensa't un altre cop. Eh? I el, que, el missatge és semblant, eh, però la lletra és una mica més complexa. Us la poso. No patiu que és curta, però intensa també. Think Again, pensa tu un altre. entesa doncs, que per bé que aquesta gent, no? el, el Straight Edge, aquest grup, doncs, Minor Threat, perdó, que és el nom del grup, doncs creien no? que els punks feien moltes coses molt tontes. Interessant, interessant. Vam tenir una xerrada amb el Javi sobre aquest tema perquè ell, que és un apassionat del punk, i va ser un, un matí molt, molt xulo. Bé, deixem el punk i el hardcore per anar cap al final del programa i l'últim que escoltarem mm, avui és d'allò més comercial, és a dir, més comercial no existeix. Escoltarem Uptown, Uptown Funk de Bruno Mars, que és un superèxit de fa poc, o sigui, jo diria que fa un any que se deu sonar això, i que està triat entre tots d'una manera més aviat casual, perquè no és que formés part del preparar la ràdio, sinó que un dia doncs allò que poses vídeos al YouTube i mentre doncs algú està bevent aigua o algú està anant cap a un lloc, doncs tens música posada, doncs va sonar això i ens va agradar molt. I vam pensar doncs, que era una bona manera de tancar la temporada amb una mica de funk, divertit, molt amè i que et fa ballar i te fa passar molt bé. Així que anem a escoltar aquest Uptown Funk de Bruno Mars.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 I a nosaltres també. Ferne diu que no tant. Sí o no, Ferne? eh, per això, perquè ja portem, a veure quanta estona portem de programa. Uh, ja arribem quasi a la mitja hora i ja es tracta d'això. Bé, ha estat un plaer fer el programa aquí a l'estudi i fer aquest programa eh, que es diu Planta Baixa, recordeu, eh? el programa es diu Planta Baixa i és el 107.1 del dial, ràdio RSK, el Dani, el Javi i el Ferne us donen les gràcies per escoltar-nos i un servidor, el Pau, que hem preparat el programa i aquí també tenim a l'Aranxa i a l'Àngels, però això, un petó, abraçades i que res, que hem de marxar. tornarem. No és una amenaça, però sí, tornarem. Tornem al setembre o a l'octubre. Hi han obres aquí a la ràdio de, per qüestions de l'accés. De fet, per nosaltres millor, perquè tindrem un accés més fàcil per entrar a la ràdio en el futur. No molt més fàcil. L'any mira encara a dir sí, sí, no hi haurà escales i haurem de pujar les escales? Sí, seguiran havent-hi escales, però serà una miqueta... No hi haurà corba. La corba no la farem, entrarem directe. Doncs això, que ja acabem. Aquí estem, Ràdio RSK, 107.1 del dia, la ràdio lliure de nou barris. Una abraçada a tothom, petons, i gaudiu molt, molt de l'estiu. Poseu-vos moranets i moranetes i salut. Thank you.